Hoje é mandelinha de quebrinha Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e socar na bucetinha. Pra levar pra tentar e socar na bucetinha. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e socar na bucetinha. Pra levar pra tentar e socar na bucetinha. Oh! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão danadinha, pra levar pra tentar e socar na bucetinha, pra levar pra tentar e na bucetinha. Hoje eu tô querendo muita putaria, eu vou pro bailão. Atrás das danadinhas. eu vou pro bailão Traz danadinha pra levar pra tentar e socar na bucetinha. Pra levar pra tentar e socar na bucetinha. Oh!